Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հակառակորդը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է 64 անգամ։ Երևանում մեկնարկել է երկրապահ կամավորականների միության 11-րդ համագումարը։ Սահմանադրության հանրակրվեի անցկացմանը դիտորդական առաքելությամբ կմասնակցեն Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի եւ ՀՅԴ Եվրոպայի հայ դատի հանձնախմբի պատվիրակությունները։ Կայացել է Սահմանադրության հանրակրվեի հադրութի շրջանային ընտրատարածքային հանձնաշողովի հերթական նիստը։ ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր արտակարգ իրավիճակների ծառայությունում ամփոփվել են 2016 թվականին կատարած աշխատանքները։ Հալո Թրաստ կազմակերպությունն Արցախում ականներից մաքրել է 24 ականադաշտ։ Գրոսմայստեր Լևոն Արոնյանը կմասնակցի Ֆիդեի Grand Prix մրցաշարին։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Փետրվարի 17-ին եւ լույս 18-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հակառակորդը տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից, այդ թվում դիպուկահար հրացաններից, հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է 64 անգամ, հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակելով շուրջ 600 գրակոց։ Արևելան ուղությամբ ադրբեջանական զինուժը կիրառել է նաև 60 մմ-անոց mm ականանետ։ Ինչպես հայտնել են ԼՂՀ Պաշտպանության բանակի մամլոցարայությունից, Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը տիրապետում են օպերատիվ մարտավարական իրադրությանը եւ շարունակում իրականացնել մարտական դիրքերի հուսալի պահպանություն։ Երևանի Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում այսօր մեկնարկել է երկրապահ կամավորականների միության 11-րդ համագումարը։ Այն սկսվել է երկրապահ կամավորականների միության ու Լեռնային Ղարաբաղում կամավորական շարժման մասին ֆիլմի ցուցադրությունից։ Համագումարում ելույթ է ունեցել Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Ադրբեջանական կողմի բոլոր հնարավոր սադրանքները կստանան արժանի պատասխան, ասել է Սերժ Սարգսյանը։ Նրա խոսքով այսօր Ադրբեջանում կան պատրանքներ, որ Հայաստանը զբաղված է լինելու խորհրդարանական ընտրություններով, դրա համար էլ դառնալու է խոցելի, ու գուցե Բաքուն կփորձի նոր սադրանքների դիմել։ Բաքուն վերջերս Ղարաբաղյան հարցն անվանել է Ադրբեջանի ներքին խնդիրը, ցավոք հենց այդ մտածողությունն է հանգեցրել սրման ու պատերազմի, նշել է Հայաստանի նախագահը։ Նրանք ոչ միայն թե չեն խմել Ստեփանակերտում, իր խոսքում ասել է Հայաստանի նախագահը, բայց եւ զրկվել են Աղդամում, Ֆիզուլիում, Ջաբրայիլում ու մյուս վայրերում դա անելու հնարավորությունից։ Ղարաբաղյան խնդիրը հայ ժողովրդի գործն է։ Ինչպես որոշի Ղարաբաղի ժողովուրդը, այդպես էլ կլինի Ղարաբաղի ապագան։ Իսկ մենք սարի նման կանգնած ենք Ղարաբաղի մեր եղբայրների ու քույրերի թիկունքին։ Բոլոր հնարավոր սադրանքները կստանան արժանի պատասխան հարված, ընդգծել է Սերժ Սարգսյանը։ Հանրապետությունում կայանալիք համանդրական հանրակրվեի անցկացմանը դիտորդական առաքելության մասնակցելու համար Ստեփանակերտ կգործողվի Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդվարդ Շարմազանովի գլխավորած պատվիրակությունը։ Սամանադրական փոփոխությունների հանրակրվեին դիտորդական առաքելությամբ Արցախ կժամանի նաև հայ հեղափոխական դաշնակցության Եվրոպայի հայ դատի հանձնախմբի 18 հոգուց բաղկացած պատվիրակությունը։ Կայացել է Սամանադրության հանրակրվեի հադրութի շրջանային ընտրատարածքային հանձնաշողովի հերթական նիստը։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում էր արտասթիկային թղթակից Էդվարդ Դավթյանը նիստեվարում էր հանձնաժողովի նախագահ Բենիկ Կարապետյանը։ Նախական գարան նախապատրաստական ու կազմակերպչական այն աշխատանքների վրա, որը իրականացրել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Սահմանադրության հանրակրեի կենտրոնական հանձնաժողովի հիմնական միջոցառումների ժամանակացույցի համաձայն։ Բանախոսը նշեց, որ շրջանում ձևավորված հանձնաժողովների տեղամասային հանձնաժողովները ընդգրկված են 8-ական անդամներ։ Շրջանում կազմավորվել են 3 հանձնաժողովներ, որոնք սկսել են հանրակրեի աշխատանքների համակարգման ու կազմակերպման աշխատանքները։ Հանրակրեին տարածքային հանձնաժողովը հոգացել է բոլոր բոլոր հանձնաժողովներին ապահովելու անհրաժեշտ փաստաթղթերով վարչակազմի ղեկավար Վալերի Գևորգյանը շրջանի համայնքների ղեկավարների հետ հրավիրել աշխատանքային խորհրդակցություն։ Համապատասխան հանձնարարականները տվել համայնքների ղեկավարներին օգնելու եւ աջակցելու շրջանի հանրակրի համասային հանձնաժողովներին համանդրության հանրակրվեն կազմակերպած հասկացնելու բնակչության ակտիվ մասնակցության պայմաններում։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խումբը իրականում դեֆակտո ճանաչում է Ստեփանակերտը։ Հակառակ դեպքում Լեռնային Ղարաբաղ Մինսկի խմբի կողմից այցելություններ չէին արվի։ Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունների հետ հանդիպումներ ու բանակցություններ չէին նախաձեռնվի։ Այս մասին ասել է ռուսաստանցի փորձագետ Ստանիսլավ Տարասովը, անդրադառնալով փետրվարի 20-ին Ղարաբաղում անցկացվելիք հանրակրվեի մասին Մինսկի խմբի հայտարարությանը, թե չեն ճանաչում հանրակրվեի արդյունքները եւ դրանք չեն կարող կանխորոշել Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակը կամ բանակցությունների արդյունքները։ Նրա խոսքով Մինսկի խումբը ոչ դե յուրե, բայց դե ֆակտո ճանաչում է Ստեփանակերտը։ Բացի այդ, Մինսկի խումբը ճանաչում է նաև տարածքային ամբողջականությունը, որը կոչվում է Ղարաբաղ, եւ բնական է, որ բնակչությունն այնտեղ պետք է կյանքը կազմակերպի, անցկացնի ընտրություններ։ Սա օբյեկտիվ գործընթաց է։ Այլ հարց է, թե Ստեփանակերտն իր համար անհրաժեշտ է համարում հանրակրվեի արդյունքների ճանաչումը այլ պետությունների կողմից։ Կարծում եմ կարևորն այն է, որ արցախցիները ճանաչեն ու ընդունեն փետրվարի 20-ի հանրակրվեի արդյունքները։ Սա է առաջնայինը։ Իսկ միջազգային ճանաչումը երկրորդական է, այն կարող է լինել, կարող է չլինել, նշել է վերլուծաբանը։ ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունում երեք հրավիրված կոլեգիայի նիստում ամփոփվել են 2016-ին կատարած աշխատանքները, քննարկվել եւ նախանշվել ընթացիկ տարվա անելիքները։ Հաշվետու զեկույցներով հանդես է եկել ծառայության մի շարք պատասխանատուներ քաղաքապաշտպանության եւ աղետների հետևանքների վերացման շտաբի ու քաղաքապաշտպանության վարչության կատարած աշխատանքների վերաբերյալ զեկուցել է ծառայության շտաբի պետ գնդապետ Ֆելիքս Բաղդասարյանը։ Հաշվետու ժամանակաշրջանում շտաբի գործունեությունն ուղղված է եղել քաղաքպաշտպանության խնդիրների լուծմանը, քաղաքպաշտպանության ծառայությունների եւ բնակչության պատրաստականության մակարդակի բարձրացմանը հատկապես ապրիլյան իրադարձություններից հետո երկրի ղեկավարության աջակցությամբ քաղաքապաշտպանության խնդիրների լուծման ուղղությամբ զգալի աշխատանքներ են տարվել։ Զեկույցներով հանդես է եկել նաև շրջանային ստորաբաժանումների պատասխանատուները։ Լսելով զեկույցները եւ իմի բերելով դրանք, ծառայության տնօրեն Կոմիտաս Կարապետյանը ներկաների ուշադրությունը հրավիրել է տեղգտաստերությունների վրա, համապատասխան հանձնարարական ներտվել դրանք վերացնելու ուղղությամբ, նշել ծառայության անելիքներն ընթացիկ տարում։ Ընդհանրացնելով 2016 թվականի ծառայության եւ համագարքի մեջ կառույցների աշխատանքը, կարող ենք փաստել, որ մեր արժեվ դրված խնդիրները հիմնականում կատարվել են։ Հարկ է նշվել, որ մեր ծառայողներն Արցախյան հրապարակելան քարոզիա պատերազմների օրերին ունեցել են ակտիվ ներգրավվածություն որը դրական է գնահատվել երկրի բարձրագույն ղեկավարության կողմից ծառայության մի շարք աշխատակիցներ արժանացել են պետական պարգևների եւ այլ խրախուսանքների Ծառայությունը մեր երկրի պաշտպանության ամրապնդման գործում պետք է շարունակի ունենալ իր ակտիվ դերակատարությունը ու ներդրումը, հատկապես սահմանամերձ բնակավայրերում եւ Ստեփանակերտ քաղաքում քաղաքացիական պաշտպանության խնդիրների լիարժեք իրականացման հարցում։ Քաղաքացիական պաշտպանության խնդիրները 2017 թվականին նույնպես լինելու են ծառայության առաջնահերթություններից եւ գտնվելու են հատուկ ուշադրության կենտրոնում Միջոցառման վերջում տեղի է ունեցել ապարքեվադրման արարողություն։ Բարեխիղճ ծառայության համար գերատեսչության մի խումբ աշխատակիցներ արժանացել են արժեքավոր նվերների եւ դրամական խրախուսանքի։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Առատ տեղացող ձյունը տարբեր կարծիքների տեղիք է տալիս։ Ինչպես այն կանդրադառնա գյուղատնտեսության վրա բարձաբանում է Արցախի գյուղատնտեսության նախարարի տեղակալ Կարեն Աղաջանյանը, Վարսիկ Արությունյանն է պատմում։ Նախորդ տարիների համեմատ այս տարվա ձմեռը ձյունառատ էր, ինչը ըստ փոխնախարար Կարեն Աղաջանյանի լավ է գյուղատնտեսության համար։ Ճիշտն ասած, որպես արտարոց երևույթ պետք չէ դիտարկել փետրվարյան տեղումները, կարելի արտարոց համարել քանակությունը։ Բարձապես այս տարվա ձմեռը ձյունառատ էր նախորդ տարիների համեմատ։ Դա իր հերթին նաև խոնավության աշխարհի հետագա գառնացան ցանցերի, ինչպես նաև աշնանացան ցանցերի համար։ Շատ լավ ձյուն է, երևի վերջինը չի, կլինեն էլի ձյուն, որտեղ մարտել ինչ որ տեղ նաև մարտում էլ է ձյուն տեղը։ Այնպես որ արտարոց ոչինչ չկա, ոչ մի բանով այն չի վնասում որևէ աշխատանքի, նորմալ բնական երևույթ է։ Եթե առաձյունը ուրախացնում է հողագործներին, փոխարենը նույնը չեն կարող ասել անասնապահությամբ զբաղվողների համար։ Բնության պարկե ու բուսաբուծության համար Սա կարող ենք ճարիք համարել այն անասնաբույսների համար, ովքեր զբաղվում են անասնապահությամբ, որոնք կերտ չեն կուտակել։ Առիթը օգտագործելով փոխնախարարից հետաքրքրվեցին 2016 թվականին գյուղ ոլորտում կատարված աշխատանքներից։ 2016 թվականը իրոք հաջողված տարի էր գյուղատնտեսության համար, արձանագրել ենք բավականին լուրջ ցուցանիշներ կապված համախառնբերքի հետ, ճիշտ է որոշ տեղ βέρքի քանակը ապահովելուն զուգընթաց մենք չեն կարողացել ապահովել որակ։ Այդ առումով ինչ որտեղ խնդիրներ եղել են եւ տարեստարի այս երևույթը նկատելի է դառնում եւ մեզ հուշում է որպեսզի մենք հաջորդ տարիներին լուրջ ուշադրություն դարձնենք նաեւ βέρքի որակի վրա, որովհետեւ Կարեն Աղաջանյանը խոսեց նաև իրացման հետ կապված խնդիրներից։ Ինչպիսի խնդիրներ են ցակում եւ ինչպես է գյուղատնտեսության նախարարությունը այդ հարցում օգնում հողօգտագործողին։ Իրացման հարցում որոշակի դժվարություններ իրոք լինում են, հատկապես երբ տարին բերքարատ է լինում, այստեղ իրոք կան դժվարություններ, բայց դե դրանք երևի ժամանակի հարցերն ժամանակի խնդիրը դրանք էլ կամաս-կամաս կշտկվեն։ Մարսիկ Հարությունյան այսօր։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Վաղը Հայաստանում եւ Արցախում հերթական անգամ կնշվի գիրք նվիրելու օրը։ Այդ կապակցությամբ այսօր Ստեփանակերտի Մուրացյանի անվան քաղաքային գրադարանում տեղի է ունեցել գրական ցերեկույթ։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ Հայաստանի գրողների միության որոշմամբ 2008 թվականից սկսած փետրվարի 19-ը Հովանես Թումանյանի ծննդյան օրը նշվում է որպես գիրք նվիրելու օր։ Մուրացյանի անվան քաղաքային գրադարանի տնօրեն Մարիա Խաչատրյանի հաղորդմամբ, քանի որ վաղն աշխատանքային օր չէ, ուստի որոշել են տոնն այսօր նշանավորել։ Նրա խոսքով ամենայն հայոց բանաստեղծի ծննդյան օրը ոչ միայն գիրք նվիրելու, այլև գրքի շուրջ հավաքվելու տոնական առիթ է ոչ միայն գտնվելու խորհուրդն այդտեղ, այլև տարածել գիրը գրականությունը, հանդիպումներ բանաստեղծների, գրողների, մշակույթի գործիչների հետ։ Այսօրվա մեր օրվա խորհուրդը հանդիպումն է բանաստեղծ Հրանտ Ալեքսանյանի հետ, մեր ընթերցողները եւ կծանոթանան բանաստեղծի հետ եւ կիմանան արդի գրականության ներկայացուցիչները ովքեր են, քանի որ նրանք միան կլասիկներին գիտեն հիմնականում Բանաստեղծ Հրանտ Ալեքսանյանը քաջացանոթ է գրադարանի ընթերցողներին, այդ թվում դպրոցականներին, ովքեր ներկաների արչև հանդես եկան նրա ստեղծագործությունների արտասանությամբ։ Անհոգ մի նայեք բռնապետներին, նրանց ձեռքերը եւ ձեզ կհասնեն։ Մեր այս աշխարհը փոքր է անսահման նույնիսկ մի կաթիլ բռնության համար։ Հերվում են անգամ թե խփեն մեկին, ցավի միալիք ձեզ կհամակի։ Պատժվողը գուցե ուրիշ է այսօր, ձեր հերթը անշուշտ վաղը կհասնի։ Բռնապետները խոսում են սիրուն, չխաբվեք նրանց խոսքի հաշիշով։ Ավելի լավ է հետևեք անդուլ, թե նրանք դարը ինչպես են խեղում։ Անհոգ մի նայեք բռնապետներին, նրանց ձեռքերը եւ ձեզ կհասնեն։ Թող լինի թեկուզ բռնությամբ հայտնի, կալանեք բոլոր բռնապետներին։ Միջոցառմանը ներկա գրող հրապարակախոս Նվարդ Ալեքսանյանը բարձր գնահատեց Հրանտ Ալեքսանյանի ներդրումը արդի հայ գրականության զարգացման գործում, այդ թվում նրա թարգմանչական գործնեությունը։ Վերջին տարիներին այն աշխատանքը, որ ինքը կատարում է որպես թարգմանիչ, մեզ հայերիս ներկայացնելով օտարալեզու գրականություն եւ արձակ, եւ պոեզիա, եւ հրապարակախոսություն, եւ գրականագիտական հետաքրքիր ուսումնասիրություններ, դա վկայում է այն մասին, որ ինքը ոչ միայն աչքը պահում է իր հարազատ միջավայրի հայկական պոեզիայի ակունքներին, նոր զարգացումներին, այլև համաշխարհային գրական զարգացումներին, Ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացումը Հրանտ Ալեքսանյանի համոզմամբ չի կարող խանգարել գրքին։ Ընթակարակը այն ընթերցողին ավելի մեծ հնարավորություններ է ընձեռում։ Բազմաթիվ գրքեր այսօր ուղարկի տեղադրվում են էլեկտրոնային համակարգում եւ ուզես չուզես այդ գիրքը ընթերցելու համար պետք է օգտվես։ Այսինքն ժամանակակից ընթերցողը շատ ավելի լայն հնարավորություն է, սա նրա առավելությունն է։ Մշակութային մեծ արժեքները, հատկապես օրինակ տպագիր գիրքը, նույնիսկ ձեռագիր գիրքը, նրանք պահպանվում են, նրանք երբեք չեն մեռնում։ Նրանք ուղեկցելու են կգան, ասենք գրքի այլ տեխնիկական տարբերակներ, երևույթներ, վաղ ով գիտի կարող է եթերային տարբերակով գրքեր հրատարակվեն եւ մենք պետք է օգտվենք այդ հնարավորությունից։ Բայց լավագույն հայտնագործները մշակութային, որոնցից մեկը ես համարում եմ հենց տպագիր գիրքը, տպագիր հրատարակությունը, այն դեռ երկար, երկար ժամանակ փոխակցելու է մարդուն։ Ինչ հետաքրքրեց, թե գրքերի հրատարակիչն ու նվիրատուն ինչ գիրք կուզենար նվեր ստանալ այնքան շատ գրքեր եմ ուզում վերստանալ։ Այսօր շատ լավ ժամանակակից գրականություն է հրատարակում։ Ես շատ կուզենայի հատկապես քննադիպ գրքեր ստանալ նվեր, որը հազվագյուտ է։ Հրատարակություններ, որոնք չկան, նույնիսկ գրադարաններում չկան, որոնց անունները ես ուղղակի լսել եմ, կարդացել եմ դրանց վերաբերյալ։ Միջոցառմանը Հրանտ Ալեքսանյանը դատարկաձեռն չեր եկել։ Նա գրադարանին ու միջոցառման ներկաներին նվիրեց Ոքինայերի հրատարակչության վերջին տարիներին հրատարակած գրքերից, որոնց մի մասը թարգմանություններ են։ Յուլիա Վանյան այսօր։ Դուք լսում եք լուրեր։ Փետրվարի 18-ին ոչ ֆորմալ կրթության շրջանակներում Արցախի պետական համալսարան են այցելել ազգագրագետներ Հարություն Մարությանն ու Լևոն Աբ รา համյանը եւ հանդես եկել Ղարաբաղյան շարժում մշակութային ասպեկտ խորագրով դասախոսությամբ։ Հարություն Մարությանն անդրադարձել է Ղարաբաղ-Հայաստան փոխհարաբերությունները Ղարաբաղյան շարժումը պատկերագրության մեջ թեմային։ Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի վաստակավոր գործիչ Լևոն Հարությունյանն էլ խոսել է Ղարաբաղյան շարժում մշակութային հայացքի 30 տարի անց թեմայի շուրջ։ Ըստ ազգագրագետի, մշակութային տեսանկյունից թե ցույցերը, թե հավաքները եւ թե նույնիսկ հացադուլները վերածվել էին յուրահատուկ տոնի։ Հարություն Մարությանն ու Լևոն Աբրահամյանը պատասխանել են նաև ներկաներին հուզող հարցերին։ Արցախի տարածքականներից եւ չպայթած զինամթերքից մակրող հալոտ ռաստկազմակերպությունը հրապարակել է 2016-ին կատարած աշխատանքների հաշվետվությունը ըստ որի տարվա ընթացքում կազմակերպության աշխատակիցները ոչնչացրել են 159 ական կասետային զինամթերքի 165 պայթուցիկ մնացորդ, 2 ավիառումբ եւ 77 կտոր այլ չպայթած զինամթերք։ Ստեփանակերտի Թումո ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոնն ընդլայնում է իր աշխատանքները եւ առաջիկա շաբաթներում դասընթացներին կմասնակցեն նաեւ Մարտունու եւ Մարտակերտի շրջանների երեխաները։ Այս մասին ասել է Ստեփանակերտի Թումո կենտրոնի ղեկավար Գորյուն Խաչատուրյանը եւ հավելել, որ ծրագիրն իրագործվում է ԼՂՀ կառավարության հետ միասին եւ շրջաներից արդեն 200 ուսանող է հաջախում կենտրոն։ Մարզասերների համար այսօր Արաբական Միացյալ Էմիրությունների Շարժա քաղաքում կմեկնարկի Ֆիդեի Grand Prix մրցաշարի առաջին փուլը, որին կմասնակցի նաև գրոսմայստեր Լևոն Արոնյանը։ Շվեյցարական համակարգով անցկացվող մրցաշարին կմասնակցի 18 շախմատիստ։ Մրցաշարը բաղկացած կլինի 9 տուրից եւ կավարտվի փետրվարի 27-ին։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, վաղ հանրապետության տարածքում սպասվում է բարս առանց ստեղումների եղանակ, վարկյանում 3-ից 8 մետր հեռագությամբ հյուսիսարևելանկամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 5-ից 10 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 0-ից 4 աստիճան տաքություն։ լրատվական ծրագիրն ավարտվեց